Die Heere het weer voor Jeremia gesê wat hij moest praat. Dit was toe koning Sedekia vir Pasgier, die sien van Malkia, en Sefania, die sien van Maosea, wat de priester was, na hom toegesteer het met de versoek, koning Nebekatsar van Babel is bezig om met sy soldaten teen ons op te trek. Vraag toch namens ons voor die Heere wat gaan gebeur. Misschien zal die Heere vir ons een wonderwerk doen soos hy al in die verlede gedoen het. Misschien zal Nebekadzar dan terugtrek. Jeremia het hulle geantwoord, Gaan sê vir koning Sirekea, die Heere, die God van Israël sê, Op die oomblik is jullie bezig om buiten die mieren van die stad te bakleid en die koning van Babel en die Babyloniërs wat jullie omsingel het. Ek gaan maak dat jullie niks met jullie wapens kan doen nie. Ek gaan jullie vijand laat inkom in die harkie van die stad in. Ek gaan ook self teen jylle veg en jylle my groot kracht laat voel. Ik is verschrikkelijk kwaad, jullie het mij woedend gemaakt. Ik ga een epidemie in die stad laat uitbreek. Mens en dier zal doodgaan. Nadat alles gebeur het, sê die Heere, sal koning Sedekia van Jeda, van sy ambtenare en van die mensen in die stad die oorlog, hongersnood en ziektes oorleef. Maar ik zal dat koning Nebukadzar van Babel en hulle vijande wat hulle dood wil hee, hulle vang. Hy sal hulle doodmaak sonder dat hy enigszins vir hulle jammer voelt. Hij zal geen genade vir hulle nie en niemand laat oorleef nie. Sê vir die mense, die Heere sê, ek gee julle kiese. Julle kan kies tussen lewe en dood. Mensen wat kies om in Jerusalem te bly sal of in gevechte of van die ziekte epidemie of van die honger doodgaan. Maar wie kies om uit die stad te gaan en hulle aan die Babyloniërs oor te gee, sal bly lewe. Ek het besluit om hierdie stad skade aan te doen. Ek gaan niks goeds vir hulle doen nie, sê die Heere. Ik zal die staat aan die koning van Babel oorgee, hy sal Jerusalem verbrand, sê vir die koninklijke familie, dit is die boodskap van die Heere vir julle. Die Heere sê die volgende vir die konings wat uit die nageslag van David kom, zorg dat mensen elke dag rechtvaardig behandel word. As iemand besteel is, beskerm die persoon ten die uitbuiters. Als jullie dit niet doen nie, sal my woede soos een vierbrand wat niemand kan blis nie. Dit zal gebeuren omdat jullie verkeerd doen. Ik is teen jullie gekant, mensen van Jerusalem. Jullie spog en sê dat niemand jullie kan bijkomen waar jullie op jullie berg bly nie. Ik zal jullie straffen voor dit wat jullie gedoen het, sê die Heere. Ik zal een vier in die paleis aansteek wat alles rondom tot as zal verbrand.